Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Դեյվիդ Վալադավն հյուրընկալվել է Արցախի խորհրդարանում։ Եթե Ադրբեջանը պատերազմ սկսի, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը կճանաչի։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհուրդը պետք է քննի Ղարաբաղը Ադրբեջանին ապօրինի փոխանցելու հարցը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ցավակցական հերագիր է հղել գրող հրապարակախոս Անդրեյ Նույկինի ընտանիքին։ Արցախում կհավաքվեն ամբողջ աշխարհի հայ ինժեներներն ու ճարտարապետները։ Բերձորի արվեստի դպրոց հաճախող սաների թիվը տարեստարի ավելանում է։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել ընդհանուր մենամարտերի Արցախի առաջնություն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Երևան քաղաքում այսօր Հայաստանի հանրապետությունում ԼՂՀ մշտական ներկայացուցիչում հանդիպում է ունեցել Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանի, գործադիր տնորեն Բրայան Արդունու եւ գազམ կերպության տարածաշրջանային տնորեն Արփի Վարդանյանի հետ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպանը քննարկվել են Արցախ սփյուռք կապերին եւ մեր հանրապետությունում մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Ամերիկայի հայկական համագումարի դերը տարբեր հարթություններում Արցախին սատարելու գործում, բարձր գնահատելով գազམ་ակերպության հայրենանվեր եւ արհեստավարժ ծառայությունը։ Սեպտեմբերի 18-ին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Դեյվիդ Վալադաուին։ Խորհրդարանի նախագահը բարձր է գնահատել Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի ջանքերը ուղղված հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացմանը եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Աշոտ Ղուլյանը ընդգծել է տարիներ շարունակ Միացյալ Նահանգների կողմից Արցախին տրամադրվող մարդասիրական օժանդակության նշանակությունը երկրում մի շարք հարցերի լուծման համար եւ շեշտել վերջերս Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Դեյվիդ Վալադաոյի հեղինակած առաջարկի կարեւորությունը 2018 թվականին աչակցել Արցախում ականաձերծման աշխատանքներին։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Դեյվիդ Վալադաուն նշել է, որ իր առաջին այցի ընթացքում ցանկություն ունի ավելի մոտիկից ծանոթանալ Արցախին եւ հնարավորինս խորը հասկանալ տեղի առանձնահատկությունները։ Հյուրի խնդրանքով Արցախի խորհրդարանի ղեկավարը անդրադարձել է նաև հակամարտության գոտում Ադրբեջանի կողմից իրավիճակը ապակայունացնելու փորձերին, դրանք կանխելու գործում միջազգային կազմակերպությունների դերին եւ բանակցային գործընթացի ներկայիս փուլին։ Կոնգրեսական Դեվիդ Վալադաուն Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Ռաֆի Համբարյանի հետ հետևել է Hello Trans կազմակերպության ականաձերծման աշխատանքներին։ Վալադաոն Արցախից հետո կայցելի Հայաստան, որտեղ կոնգրեսականների պատվիրակության կազմում կմասնակցի Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների ամրապնդման ուղղված մի շարք միջոցառումների եւ հանդիպումների։ Հայաստանը համայն հայության տունն է, անցյալի, ներկայի ու ապագայի տունը։ Այս մասին Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի ժամանակ ասել է Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է բաց լինել վաղվա օրվա նոր հորիզոններին եւ հակազդել մարտահրավերներին։ Ժամանակի նշանները պետք է ճիշտ կարդալ։ Ըստ նրա Հայաստանն ու Սփյուռքը միայն գործընկերներ չեն, Արամ առաջինը նշել է, որ անհրաժեշտ է արդյունավետ եւ ճիշտ օգտագործել սփյուռքի ներուժը։ Մեր բազմադարյա պատմությունը վկայում է, որ ժողովրդի փրկությունը հավաքական ուժի մեջ է։ Սփյուռքի հզորացումը Հայաստանի հզորացումն է եւ հակառակը, ասել է Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Արցախը բնականաբար նաեւ Հայաստանը գտնվին ոչ պատերազմ եւ ոչ խաղաղություն իրավիճակի մեջ Այս անորոշ կացության երկարացկումը լուրջ վտանգ մնե Հայաստանի համար։ Թերևս այսպես գուզեն մեր բարեկամները եւ նաեւ ոչ բարեկամները։ Մեկնելով շրջանի իրենց աշխարհակահաղական շահերեն մեր թրավոր պատմությունը գվգայե թե ազգին ու հայրենիքի ըմբարգությունը մեր հավաքական ուժի մեջն է Եվ մեր հավաքական ուժին ու վճռագամության հարազատ արդահայտիչը հայոց արի փանագն է։ Զինվոր մնե հայոց փանագին։ Զինվոր նյութաբես նեցուկ թարնալով անոր զորացման եւ իբանչել հարգին իր արյունը տապելով ի խնդիր հայրենիքի պաշտպանության Հայաստան Սփյուռք համայնական 6-րդ համաժողովի մասնակիցները այսօր այցելել են Ծիծեռնակաբերտ հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Նրանք ցաղկեպսակ են դրել 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին եւ լրությամբ ու խոնարհումով հարգել 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը։ Հյուրերը եղել են նաև հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում գրառում կատարել հուշամատյանում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայատյացության հարցում Ադրբեջանը կարմիր գիծը անցնում է։ Այս մասին ասել է Արցախի օմբուդսմեն Ռուբեն Մելիքյանը։ Նրա խոսքով շատ շուտով Լեռնային Ղարաբաղի օմբուդսմենի գրասենյակը հերթական զեկույցը կհրապարակի, որը վերաբերում է Ադրբեջանում հայատյացությանը։ Ռուբեն Մելիքյանը հայտնել է, որ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը շարունակում է ադրբեջանական սոցցանցերում մոնիտորինգը եւ նոր փաստեր ներկայացնում։ Անդրադառնալով Արցախը մեկուսացնելու Ադրբեջանի փորձերին նա նշել է, որ սև ցուցակների եւ քրեական հետապնդումների միջոցով Բաքուն փորձում է սահմանափակել Լեռնային Ղարաբաղ այցելությունները։ Ռուսաստանում Արևմտահայերի կոնգրեսը Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահին կոչ է արել քննարկել 1921 թվականի հուլիսի 5-ին Ղարաբաղը Ադրբեջանին ապօրինի փոխանցելու հարցը։ Այս մասին ասել է ռազմական քաղաքական գործիչ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ Ես ղեկավարում եմ Արևմտահայերի կոնգրեսը։ Մենք աշխատում ենք Դաշնության խորհրդում եւ Պետդումայում Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման եւ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու ու շրջափակումը հանելու ուղղությամբ։ Վերջերս մենք նամակ էինք գրել Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոին, նշելով, որ նա հարցազրույցում ասել էր, թե Դաշտության խորհուրդը կքննարկի Ղրիմը ապօրինի կերպով Ուկրաինային հանձնելու հարցը։ Ահա խնդրեմ, քննեք նաև 1921 թվականի հուլիսի 5-ին Ղարաբաղը Ադրբեջանին ապօրինի փոխանցելու հարցը, ասել է Տեր Գրիգորյանցը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շեֆերը հուսով է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը հիմք կապահովի նախագահների հանդիպման համար։ Որպես Մինսկի խմբում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ համանախագահ ես կշարունակեմ ԵՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացում ներկայացնել Միացյալ Նահանգները։ Սպասում եմ իմ գործընկեր համանախագահներ Դեսպան Պոպովի եւ Դեսպան Վիսկոնտիի, ինչպես նաեւ ԵՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցիչ Դեսպան Կասպրշիկի հետ աշխատանքին։ Հատկապես սպասում եմ այս շաբաթ ավելի ուշ Նյու Յորքում յուս համանախագահների ու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ իմ հանդիպումներին։ Հուսով ենք, որ այս հանդիպումները հիմք կապահովեն ամենաբարձր մակարդակում բարեխիղճ բանակցությունների անհապաղ վերսկսման համար ասել է Էնդրյու Շեֆերը։ Ինչպես հայտնել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողվում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Միքայել Մելքումյանը, հայկական կողմին հաջողվել է վիայժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նիստում տապալել ադրբեջանական պատվիրակության անդամ Ֆատալիևայի հակահայկական զեկույցի ընդունումը, որտեղ արձանագրված էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ցավակցական հերագիր է հղել գրող հրապարակախոս Անդրեյ Նույկինի ընտանիքին։ Հերագրում ասված է. Խորցավով ընդունեցի Անդրեյ Ալեքսանդրի Նույկինի մահվան բոթը, որպես ռուս մտավորականության Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիրներից ու ոգեշնչողներից մեկը, Անդրեյ Նույկինը լայն ճանաչում ուներ եւ մեծ հարգանք էր վայելում մեր երկրում։ Լինելով իսկական հայրենասեր եւ դեմոկրատ, նա ակտիվորեն պաշտպանում էր մեր ժողովրդի սեփական հողում ազատ ու անկախ ապրելու ձգտումը։ Նա նշանակալի ավանդ է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի օբյեկտիվ ու արդարացի լուսաբանման եւ Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ խախտման փաստերը աշխարհին ներկայացնելու գործում։ Անդրեյ Ալեքսանդրի Նույկինի ծառայությունները արժանիորեն են գնահատվել մեր ժողովրդի կողմից։ Նա ապարգևատրվել է Արցախի Հանրապետության պետական բարձր ապարգևով մխիթար գոշ մեդալով։ Արցախի Հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից խորին ցավակցություն եմ հայտնում Անդրեյ Նույկինի հարազատներին ու մերձավորներին բոլորիս համար այս ցաներ կորուստի կապակցությամբ։ Նրա պայծառ հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր սրտերում։ Ասված է նախագահ Բակո Սահակյանի ցավակցական հերագրում։ Դադիվանքի վանական համալիրը ազատագրվել է 1993 թվականին։ Խորհրդային Աստվածամերժ ու ադրբեջանական հակահայ քաղաքականության տարիներին վանքը վերածվել է գոմի պահեստի։ Այսօր վանքում ընթանում են վերականգնողական աշխատանքներ։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ազատագրումից հետո դադիվանքն ամենից առաջ մաքրվեց ու ազատվեց աշխարհի քետքերից։ Դադիվանքի Վանահայ Շամյանի շրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Հովանես Քահանա Հովանիսյանի խոսքով, չնայած ազատագրումից հետո վանքը նորից սրբավայր դարձավ, այնուհանդերձ այն վերականգնելու ուղղությամբ աննշան աշխատանքներ են կատարվել այսօր։ Ամենից առաջ վանքի վերակենդանացման համար անհրաժեշտ պայմանը այստեղ պատարակներ մատուցելն ու եկեղեցական ծեսեր կատարելն էր, իսկ դա անհնար էր, քանի որ վանքը չուներ քահանա։ Երկու տարի առաջ վերջապես Տեր Հովանեսի նշանակմամբ լուծվեց այդ հարցը։ Ձեռնամուխ եղանք վերակողնողական աշխատանքների մեջ, վերականգնվեց Դադի վանքի որմնանկարները, որը 720 տարեկան է եւ մեծ պատմական նշանակություն ունի, եւ ամբողջ եկեղեցին սևից, մուրից անասունների կեղտից մաքրեցինք եւ 2016 թվականի հունվարի 1-ից գործում է եկեղեցին։ Պատարակներ, ժամերգություններ, մկրտություններ, պսակներ, Այսօր շինարարությունը վանական համալիրում շարունակվում է, այն իրականացվում է բարերարների շնորհիվ, որոնց բոլորի անունները երախտիկով է նշում Տեր հայրը։ Առաջինը զանգերը, որ դրեցինք, դա Սասուն եւ Մհեր Աղաջանյան եղբայրներն են, որոնք Ռոլես Աղաջանյանի որդիները իրենց ծնողի հիշատակի համար զանգերը պատվիրեցին, բերեցին, դրեցին։ Եկեղեցու դռները Արարատ եւ Նարինե Հովանիսյաններն են եւ գլխավոր մտքի բարերարն են նաեւ Արարատ Հովանիսյանը եւ Կանադահայ Մկրտիչ Մկրտչյանը։ Կան նաեւ մեծ բարերարներ, 4 մատորների բարերարն է Ռալֆ Երիկյանը եւ եկեղեցու մակրման աշխատանքներն էլ կատարվել է Ռալֆ Գիրիկյանի ելի միջոցներով 36000 դոլար է փոխանցել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի միջոցներով վերականգնում է ժամատունը, պատմական 1224 թվականի ժամատունն է, երիցատունն ենք սկսել արդեն ելի իր միջոցներով։ Կան նաև փոքր բարերարներ, որոնք չեն ուզում իրենց անունը շեշտենք, որոնք որ օգնում են, որ เป զի եկեղեցին դարձնեն գործող Տեր Հովանեսը համոզված է, որ նվիրատվությունների ու եկեղեցու հանդեպ պետության ու հավատավորների հոգացության շնորհիվ 2020 թվականին դա դիվանքը կգործի իր ամբողջ հմայքով ու հնարավորություններով։ Ինչ մնում է շինարարական որակին ու վանական համալիրի նախնական տեսքը պահպանելու խնդրին, Տեր Հովանեսը վստահեցնում է, որ Տեր հայր, վերականգնողական աշխատանքներում պահպանվում է իր նախատիպը շինանյութի հարցում, թե ճարտարապետական հարցում, որովհետև մուտքի դարպասների մոտ կարծես թե քարերի գույնը եւ քարերի ворակը։ Ես հասկացա հարցը ինչումն է։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ վերականգնում ենք հնությունը պահպանելով։ Դա կարևոր է։ Կա նախագիծ, ասինքն կա նախագիծ, կա ճարտարապետ, կա վերահսկողություն, դեռ ավարտին չենք հասցրել վերջնական տեսքին, որ գանք, այն ժամանակ դուք կտեսնեք, որ պահպանելով հնությունը վերականգնել ենք Դադիվանքի վանական համալիրը։ Բելալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանում տեղի ունեցել հոգեբանական կենտրոնի անդրանիկ նիստը, որին ներկայ էին կենտրոնի հիմնադիրներն ու այն մասնագետները, ովքեր ցանկանում են աշխատել այնտեղ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Նորաբաց հոգեբանական կենտրոնն աշխատելու եւ փորձառություն ձեռք բերելու լավ հնարավորություն է բացում նրանց համար, ովքեր ցանկանում են զբաղվել հոգեբերլուծությամբ։ Պրակտիկ հոգեբանների կարիք մեր երկիրը շատ ունի։ Բացման խոսքում նշեց Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների, շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Երամիշյանը։ Կենտրոնը գալիս է լրացնելու այդ բացը։ Գիտելիք մենք շատ ունենք, բայց այն պրակտիկա պետք է սովորենք, պետք է սովորենք կատարել հոգեբանական աշխատանք։ Այն, որը արդյունք է տալիս, որը վերում է անձի զարգացման, որը վերում է նրա հատկանիշների շփմանը, որը վերում է նրա խմբերի կոլեկտիվների բարոյական մտնոլորտի բարելավմանը եւ այլն։ Ողջունելով եւ արգասավոր գործնեություն մաղթելով հոգեբանական կենտրոնին ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը խոսեց իր ակնկալիքների մասին։ Ուզում եմ, որ Արցախի պետական համալսարանը ոչ միայն կրթական, գիտական գործունեություն իրականացնի, այլև պրակտիկ հետազոտական աշխատանքներ կարողանան կատարել։ Պատրաստել մասնագետներ, կարծես թե այդքան էլ շատ չեն մեր հանրապետությունում, հատկապես պրակտիկ հմտություններով փորձառության մասնագետներ, իսկ դու գիտեք, որ Արցախում դրա գալիքը շատ-շատ է։ շատ Հայաստանի Պետական Մանկավարժական համալսարանի դասախոս, դոցենտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Արմեն Բեջանյանն ակտիվորեն ներգրավվել է կենտրոնի ձևավորման աշխատանքներին։ Այսօր էլ նա ներկա էր իր փորձը կիսելու Արցախցի գործընկերների հետ։ Կենտրոնի ստեղծումը նա անհրաժեշտություն է համարում մի քանի պատճառներով։ Առաջին հերթին դա շարունակաբար պատերազմի սպառնալիքի պայմաններում ապրելն է, իսկ հետո դրանից բխող մի շարք խնդիրներ, որոնք հաճախ մենք որպես խնդիր չենք ընկալում։ Շատերը չեն էլ գիտակցում, որ հոգեբանական խնդիրները հենց ձևավորվում են տարիների ընթացքում եւ հետագայում կարող են ունենալ լուրջ հետևանքներ։ Դա է հենց պատճառը, որ մենք նախաձեռնեցինք այս գործընթացը, որ ստեղծել ծառայություն, որտեղից որ կօգտվեն բոլոր շահառուները, բոլոր ցանկացողները։ Հանդիսավոր բացման միջոցառմանը կհաջորդեն երկօրյա դասընթացները դպրոցական ու ռազմական հոգեբանների եւ առհասարակ բոլոր նրանց համար, ովքեր շահագրգռված են զբաղվել այդ մասնագիտությամբ։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայ ինժեներների ու ճարտարապետների համաշխարհային ասոցիացիան մտադիր է 2018-ի հոկտեմբերին Արցախում կազմակերպել հերթական ֆորումը։ Այս մասին հայտնել է ասոցիացիայի համանախագահ Գոհար Թութունջյանը։ Ասոցիացիան մտադիր է ֆորումի ժամանակ ներկայացնել տիպային նախագծեր տեղի բնակիչներին օգնելու համար։ Մենք մեր անդամներին կառաջարկենք կազմել բնակելի տների, գուցե նաև գյուղատնտեսական կառույցների, գոմերի, շտեմարանների մոդելներ։ Իսկ հետո մենք կհետևենք, կտեսնենք, թե որ նախագծերը առավել հարմար կլինեն տեղի պայմաններում ու դրանք կառաջարկենք կիրառման համար, ասել է Թութունջյանը։ Բերձորի արվեստի դպրոցում գործում են երաժշտական տարբեր բաժիններ, ինչպես նաև կերպարվեստի եւ պարարվեստի խմբակներ։ Այս մասին ասել է Բերձորի արվեստի դպրոցի նկարչության ուսուցչուհի Տաթև Բաբայանը, նշելով, որ արվեստի դպրոցը մասնաճյուղեր ունի նաև այլ համայնքներում։ Դպրոցը ունի 200-ից ավելի սան, Միայն նկարչության խմբակ հաճախում է շուրջ 48 երեխա, նրանց քանակը տարեստարի ավելանում է։ Երեխաները մեծ սիրով են մասնակցում պարապմունքներին բազմազավակ եւ անապահով ընտանիքների համար խմբակները անվճար են, ասել է Տաթև Բաբայանը։ Մարզասերների համար Արցախի Arm Fighting Professional Ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի համարվես դպրոցի մարզադահլիճում տեղի ունեցել ընդհանուր մենամարտերի առաջնություն նվիրված Արցախի Հանրապետության հռչակման 26-րդ տարեդարձին։ Առաջնությանը Հայաստանից եւ Արցախից մասնակցել է 16-ից 30 տարիքային խմբի 18 մարզիկ։ Առաջնության անցկացումը նպատակ է հետապնդում բարելավել մարզիկների որակական մակարդակը, նշել է գլխավոր մարզիչ Արմեն Հայրապետյանը։ Նշենք, որ հաղթողները ապարգևատրվել են գավաթներով, մեդալներով եւ դիպլոմներով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին